Petro edan. Kendo mripatku iki piye werku daraka akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngasu. Ngundak semaput. Eh, werku darah, werku darah, werku darah. Lah. Gandane. Semaput. Lha aku dibuat angkat nang sih. Wes aku dereke kene perkudara kemuli. Ya kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Kae macan opo piye mung retak kowe iki. Ora atos atus ni ora. Lah terus opo wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara kok Petruk mbrimo lah sing gara-gara ora ana. maksud lu kowe tak dandani petruk da kowe engko gara-gara gareng karo bagong ya nih ngene wae yo gelut yo lho kok gelut rumah irama rumah nang mandasmu jeblok antel sisan kowe aku ora komen aku wis mumet sik aku gagas kowe Petro iki nek ora domongke bapak iki mesti kenjingan demek ngendi iki yakin kowe mau nglangkai kijeng Kijing miring Kajarian putra lamun kawakasan Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo Oh Wisanggeni maya Wisnu Pratendo Oh Pakne sampeyan kena ngopo Bapak sampeyan kenging ngopo Kula tasih betahaken Bapak sumados angampingi gesangipun lengkung Bapak sampun situ. Pak Ne, mbok aja kaya ngono to aku ra iso urip ijen, Pak Ne. Lengkung. Lengkung kesuma. Nyuwun pangapunten kados Raden Wisanggeni. Iya. Parantawati. Tobat, tobat. Raden, Raden kawontenanipun semah kula kados Ngarepan omah kok dipanjer gendera putih. Iki sapa sing ora ana? Nuturi Mas Pausaken dhateng kawontenanipun inggih ngabdi pun kilurah Petruk. Nalika semanten nembe jejagongan kalian kula mboten ngertos sangkan paranipun. Lajeng keselak. Watok-watok tumuli dawah saking pelenggan. Tumunten sak mangke sampun mboten saged nglawat. Badanipun kula dumuk anyep sedayanipun Raden. Lho, Petro mati. Inggih, wela dalah. Lah kaya ngene. wis sak ngono aku ngucapake bela sungkawa ya ora ati. Nggih, Raden. Wis ora usah kuwatir, mengko kowe ora usah bingung. Petruk mengko dipendhem ning endi upama nganggo probeya aku sing ngeragati. Yen perlu slametane Petruk kowe ora usah matur para Pandhawa. Tak slameti nganti tekan rampunge nggone slameti Petruk. Matur sembah nuwun, matur suwun Raden. Ya padha-padha. Lah kok edan temen? Ning ya wis ora apa-apa wong sing jeneng pati uripe menungsa kuwi gumantung marang panguwasaning dat kamur murweng dat. Ya kuwi lho. Mula tak jaluk kowe kabeh kuwi percaya karo panguwasaning Gusti merga Gusti kuwi nitake titah ning alam padang kuwi anggap marang kuwasane lan kodrate. Inggih. Bojomu lagi tengok-tengok mongko ngombe wedang keselak tumuli tekan ning pati. Kuwi mbok menawa dadi kodrate Wang Mahanasa. Inggih. luweh akeh sing nalika semono lagi ngopo-ngopo mongko ora ngerti dodhok seling perkara wekasan tekaning pati kuwi kabeh dadi panguasaning sing gawe urip ming kudu e kelas matur sembah nuwun lah kepiye meneh wong dadi kersaning sing maha jagat mula ya wis ingkang ana kuwi bakal tumuli bali ora ana awale ora ana mengko ana terus dadi ora ana meneh wis dadi kodrating wang maha so. Inggih, ngestaken dawuh. Aja kok Petro, aku sesuk ki mesti bakal ya tekaning pati. Ning mongso kalane kapan kuwi mbuh, awak dhewe ora ngerti. Isih suwe apa mung kari cendak umure awake dhewe kuwi? Ya tetep awak dhewe ora iso ngerti, sing ngerti mung ing panguwasaning Gusti. Inggih. Wis lengkung rasa nangis. Inggih. Sareng kula ngertos pangendika panjenengan. lajeng tumuli kelas lahir batos kula nyatanipun tiang gesang wonten ing alam padang menika mboten selaminipun sesarengan nadyan menika tiang sepuh Romo kula piyambak nadyan kula ibu kula piyambak selaminipun mboten badhe sesarengan tumuli wonten wancinipun pisah mestine ngono inggih mula dadi patuladan lan kaca benggala wong uripun alam padang kuwi nyuda tumindak ing ngadiga ngadigo ngadiguna Nyodo, sumongah sesongaran sombong umuk kekuwataning menungsa kuwi sepira paribasane mung bledhug ana ing astane sing gawe urip inggih matur suwun raden padha-padha ora apa-apa lah terus wis ngerancang urip sak teruse apa urung tegesipun kados pundi sakbare petruk mati kuwi apa kowe arep ngrondo apa kowe arep golek bojo meneh mergo lengkung ya isik. butuhke Probeya dienggo sekolah mbok menawa lan nggo uripe anakmu si lengkung. Kula tasih bingung. Kula tasih tresna kalian Ki Lurah Petruk. Wis aja tok tresnani, kok tresnani wong mati ki entuke apa? Ngaten, heeh. Lah arep tok tresnani pendak dina nek wong wis ora ngerti, wong wis ora krasa, wong wis tekaning mati kuwi kowe entuk apa? Malah gegerus atimu dhewe. Kowe mbebecer wektu. Oh, lan uripmu ingkang tanpa guna. Mekaten Raden bener. Lah dos pundi wong nyatane upama kula menika winengku dening priya ya sapa sing gelem wong kula niku randha. Ge anak siji. Mengko dipun westani angge-angge orang-orang. Gosek to, aja sok sembrono kowe iki sakmene dadi bojone Petruk kok iso mbanyol. lho. Mboten ateges menika. nanging yo sapa sing gelem kowe iki jek enom no kok nek kowe nyebut sapa sing gelem kuwi keliru wong kowe kuwi iki gamanmu akeh gaman menika tegesipun daya kekuatanmu pasuryanmu ya ayu kowe anak ratu Mongko nalika semana bejo temen uripmu mung dimek karo Petruk, mongko sakaing para satriya-satriya iki padha kedanan karo kowe lah kok bejamu kinodratake entuk Petruk. Ning ya bejamu meneh Petruk tumuli tekaning mati, mongko kowe isih enom. Inggih. Ha iki ngene. Iki mung upama lho. Inggih. Mbangane kowe diwengku wong kono-kono. Inggih. Tur aku ki rak ya isih mudha. tegesipun kados pundi panjenengan paring pangandikan menika tegesipun kados pundi ngene lho aku ki seno mongko ya urung mengko garwa mongko wong golek bojoku ya angel wong golek bojoku ya angel kusik to tak omong dhisik wong golek bojoku ya angel wong golek garwaku ya angel yen kleru nggone milih garwaku bisa nyengsarake uripe wong lanang Nanging yen bener nggone milih wong wadon kuwi iso ngunggahke derajating wong lanang. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi karo aku ngono cocok ora? Tobat, tobat namung gumantung anak kula nek anak kula cocok kula ya cocok. Lengkung piye? Kula nderekke mawon. Nah ngaten Raden badhe mengku garwa Kanjeng Ibu. nek kowe entuk ora apa-apa nek kowe ora entuk ya ora nawi kula menika nggih boleh-boleh saja iki anak petruk ya senengane banyak boleh-boleh saja ki basa ngendi menawi kersa monggo kanjeng ibu menawi tresna inggih monggo mboten menapa-menapa leres ngendikanipun Raden Wisanggeni nunggoni kok nunggoni wong mati menika mboten badhe pikantuk menapa-menapa. Menawi Raden saestu lahir batin kula pasrah kemawon tinimbangane urip kula namung kleyang kabur kanginan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran langkung-langkung dadi rondo menika wis dijinjit-jinjit le mlaku isih dirasani tangga teparo. Bener, lah inggih. Kula kula nderek kalan panjenengan kemawon Raden. <clears throat> ngopo lengkung wonten mayit kok dehem sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso adoh-adoh saka ragane ngono wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono mergo dheweke urung dong yen to tekaning pati ngaten iya dadi isih iso dehem isih iso ngopo-ngopo eh mburi kae ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae nek tenang, tak wengku garwa wis rasa to gagas saiki ngene lengkung ngetutke ibune ning drep sila geni aku tak ngrokti kunarpaning petruk kantong bolong Oh, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Krabara Bendara ki nulungi malah are ngepek mbokne. Kene iki mati ki mung biasa e. Le mati ki mung ecok-ecok e lah kok njur dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi, gene tangi, gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya wing pimpin kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Murga piyai kuwi apa piyai pinter. Ngaten bapa, kana mundur ngestaken dawuh. Kana urang ati kana nyetri kon nyetri apa ngopo Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk masuk. Ngestaken dawuh. Dadakno oleh barang apa? Uh, Kowe ngopo e, Tru? Ngopo-ngopo e ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego pertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa dadi manten? Mongko mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kulo niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantri wedok ora ana kula nyandang manten dhewe mongko pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petro. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi gopretikele Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petro berarti pitung sing mantri Petro. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti? Mula kula pasrah ndoro wisanggeni dinten samiki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mang sawang, anak kula lengkung isih enom, isih bocah. Ning nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono wae, nggih. Kowe ndi pusaka to? Napa? Pethel. Gada. kene tak silihe. Pethel siji arep disile. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijo ijoli petel 40 go nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Wong disili petel kok ora entuk. Nggih, siap ya. Petel, petel. Ah. Niki. Aja manapake jarine petel iki kondange ampuh. Wo. Oh, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh kegila-gila. gila Nang ngono pedhal iki ampuh tenan, ampuh tenan. Tak pujane, dipujone apa? Wis kowe meneng wae. sampean gawe masalah iki. Ning nganti bojoku weruh engko bingung kleru wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arepa bentuke padhane rak sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa, iya. Neming Kurawa iku kula wani, Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna, mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus Terus karemu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih nggih nggih. Lunga sing adoh. Aja ngati ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa, iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing aduk. Iya. Niki benteng riki men dipateni Purawa, men digawa Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. padha plek ora bakal ono bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, ndrone wonten tipe, tip dengkulmu mlocok kuwi. Ora ono kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu ciri cirine siji, dheke ra dijenggot. Ya mongko tak tukulke sedelowe gampang. Ora sampe ono bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara pi? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? niki digawa Kurawa kula lunga terus mengkene garing bagong goleki piye ayo sampean kudu iso gawe petruk siji meneh petruk siji meneh heeh oh, oh. ya anu iya ya anu nggih piye iso ora iso nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa le sampean gawe petruk ning saka wong lho sakarep sampean kaget undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adik kula nang Cabagus iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petro ora? Petro ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petro nek Petro kesa Jombayo aku mesti totoh pati ngewangi karo Petro. Ning iki kowe arek kelangan karo Petro mergane Petro arep dipateni karo Kurawa. sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Canggeme. Bukit bapakku kok. Lah iya aku ming ngomongke kok. Kuwi ngenyek ki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sopo? Pegawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing ado. Lah terus sing arep digowo bapak Jodipati, mburimu kuwi. Mbur, gaweanmu apa? Iya. Seko apa iki? Seko petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklek ku omah kae digawe wong. Gawe macan opo piye mung retak kowe iki? Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petro omong karo aku? Heeh. nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudaraka, Petruk mbrimo lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu Kowe tak dandani Petruk, da kowe engko gara-gara gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene bayi. yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing ya wangsulan, nek ora dijak omong garing rasa omong. Engko nek garing curiga karo aku, cubriya curiga, curiga. Heeh, cu cu cubriya karo aku. Wis pokoke ora usah omong. Oh iya, iya. Manut aku wah jan setan lan. Yo diterono suwe tak kon dadi garing. Men tak toklek sikile siji. tatuklek tatuklek wis menengo wae ya. Ngampet ambegan. Hmm. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Heeh. Hmm. Nek kowe tak pujo kowe bisa dadi Petruk. Hmm, ki arep diru-diru Bagong kowe ya. Ajar ora. Wis tak pujane Kakang ya. Yo. padha nek iki. Wah iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok gawe wah nyemelangi ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Okay. Oh, ya warna-warna to, Pedro, ora sandadak sing warna-warna, butuhe kowe kelakon penjangkamu, nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petro. Iya. Engko kowe neng ngara Oh iya. ngenteni gareng karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye, Truk? Kabare, Truk? Sampeyan wong sampeyan dhuwur. <laughs> Ya apik-apik wae, Reng. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pember, iya, iya. Ayo padha nembang sitom parisono. Napa? Sintom parisono. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya rek nggih mboten dados napa wis ben. Pun ngeten kula tak lunga Petra kowe mangatos sing ado. Kakang Antasena kowe makarta kono gara-gara iya wisang nendara wisang geni ngis ngestoke dawuh. Ora sah basa lho kowe basa teng pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya iya iya ngestoke dawuh. Wis ya aku tak mangkat truk. cilaka iki. Lah wagu kaya ngene surapopo sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel ora sah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus pilih malah tampa butawa bulan barang ora. Es ngono, Petro mlayu sing adoh. Petro kedadean saka petang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manuto. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun, Den. panalingani lolo majaring ratri Lineng gak cangkani kabisan nananeng prang proto yuto Ong ong Aneng prang broto yuto Oh, oh cakina wis mendem yang ini Ing ngatasé wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo surjan. Petro, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Hmm? Yen to praptane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid Joko Siwerkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya Petro. Werkudara bakal nampa ilmu ya kuwi sastra mulya. Apa dia terus mau ya? pengamaning mbah mbahono babar kamulyaning jati kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit hm perkudara mbutuhke sastra cetha kuwi mau nggih lah syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku syaratte dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki tumbale ora nek kejaba mung petruk kantong bolong mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane ping arep mudar Perasaan dadak kok kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudhar mulo wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Dana. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora mateni, Petro. Cumangka anggro sesumbar lindu bumi kunjing Kumaluduk kontor katok Oh nek sing tekan iki ndara werkudara kula manut pasrah bombokan ning nek sik gandeng tekan iki niku sampeyan ambrapa sampeyan niku aling-aling ndara werkudara kula ora sudi nek petruk dibondo karo Begawan Durna kula wegah nek petruk kudu ngarung ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna apa kowe ra miris Ganku tekan ana ing karang tumarites iki goyang karang siwar kudara kula mboten ajeng wedi arep nek ndoro werku doro dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Wah, Petro kanong barang kowe rasa usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Bagawan Dono. Manut to, yen kowe ngayal, aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dereng para santa kula. edan ngajar turno yen sadurunge mati ya golek pemarem jiwatosi karo pendeta durna sing wah wetro wetro edan durna babaku Merudara. aku wis omong karo kowe aku hae sing tekan kene kok dadak disiki ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng Neng Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanat. Aduh, sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Aduh mripatku ki piye werku darah kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Ngodak semaput. Eh, werku darah, werku darah, werku darah. Lah. Gandane semaput. Nah, aku dibuat tanggat nang jek. Wes aku dereke kene perkudara kemuli. Yo. Petro, eh, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durunggone paring ilmu karo Barkudara. Nggih. Terus Sarati aku kudu mentala mateni kowe. Nikmat patimu kudu mapan ana negara Ngastina. Derek, derek, kula mboten ajeng silak. Petro niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petro sampeyan wuwuh ngelmune. Petro dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndoro Werkudara kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petro tekan ing pati. Nenek Ndoro kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani Gesangipun Ndoro Werkudara. Kula ikhlaske, kula ikhlaske mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon, mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndoro kula Pandhawa utamipun Drawer Kudara kula manut bagus Anten iki mau e Kang Gareng. Kowe ngapa e terus suaramu kok beda karo adat saben iki ngapa? Masuk angin po? Ya ora. Slamet to Kang Bagong. Lho lho. Iki iki adimu e kok Kang Bagong. Oh iya. Slamet to Kang. Pengestumu apa terus? E, Kowe Kang Slupan demit ngendi e? Kok dadi omonganmu beda karo adat saben Piye Kang, iki sowan nono laladan Kalimantan Barat. Iki ngapa ta cah iki kok kaya edan ta cah iki? Iki nang plasa Dadapayu Semanu Adicara Merti Dusun. Kuwi apa kuwi? Iya ya engko nembang kuwi apa kuwi rasane? Kowe kenang ngapae, Truk? Engko gak aku semelang kowe iki nguyui bok apa nguyui wit gedhe. Engko Kang Supan. Presake sik yo. Engko nek rada remasuk angin kok kaya suaramu ki klokor-klokor. Ora Kang Bagong. Kang menah. Aku ki adhimu. Woi yo lali silsilae lali aku. Barepe iki aku, nomor loro kowe iki Semar, nomor telu iki Bagong. Ki ragil dhewe, kowe nek nyeluk Bagong iki Oh, oh, oh Dik. Iya, Dik. Heeh, ora Kang, ndakku ora wale. Awak dhewe minangka dadi sing diaturi utawa sing ditimbali sowan mrene ming melu ndedonga. Bismillah. Kosike-kosike. Kok anjur bismillah ora. Ndedonga ngersane Gusti, mugi-mugi dusun ploso dadah bayu kene tansah pinaring ana ing katentreman tansah ING guyub rukun bandul rumpul ulubes kuntul baris nggone padha mbangun dusune dewi-dewi ya dusun dat PLOSO dadap ayu kecamatan umbul Kecamatan Semanu. Oh iya, Senamu. Semanu. Senamu, Senamu ora. Semanu Kang Garing aja oh, nersu-nersu, Kang. Ora kowe iki jane kena apa? Bar padu bojone. Ora. Lah ngopo? Awake ra penak. Penak. Lah ngopo? Gregesi. Ora. Lah kok suaramu gedhe banget ngono kuwi apa? Ku nek nembang ya rekoso to, Ora, aku ora nembang, Kang. Aku sengit ro gamelan. Lho, Biasane kowe iki tresnara gamelan seneng royan-uyan. Mbuh, bengi iki aku kok kaya ora cocok karo gamelan. Mulungku sing nembang Kang Garing karo Kang Bagong. Kang menah. Ono oh, Dik Bagong. Heeh. Oh, oh. Jan selip iki. Wah, aku kok malah wedi ya. Suarane kok gedhe banget nek kenggonan gendruwo kan. Ya ora kaya Petro kaya. Ya trek ya. Ora. Ah ora to. Ah, andani ngayal ya ora. Muga-muga sing ditantur isa tukul arwana. Tukul tak kok tukul arwana ora. Ngrembaka woh-wohane, ngrembuyung gegodhongane. Saengga isa panen luwih saka tinimbang taun sing ngarep ketungkur, kepungkur. Ya, iya Kang Garing. Iki ayo ngaturke panglipur karo para lenggah. Ya ayo Kang Garing arep nglipur apa? arep buka opo kang Atur panglipur tembangan sing kepenak, guyon maton sembrono parikena sembur-sembur adas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Iya. Sing nembang kowe karo Mas Bagong, Mas meneh. Dik Bagong, Dik Bagong. Oh, ah, engko aku kowe ora nembang apa, Truk? Aku lagi ra seneng krungu swara gamelan, Dik Bagong. Wah, wow, ngapa sebabnya aku rak pecinta kesenian, tak? Aku lagi rak cinta. Lagi wegah. Ya. Nek ngono aku tak nembang ya, Tru. Monggo, monggo. Monggo Kang Garing. Milih Waranggono. Ha ah, iya, wong tuwa iki nek Waranggono nek ora milih ndak ora jos. Iya, Waranggono. Kok wis dikemuliki iki arep dikirim apa ya Kang Garing? Arep dikirim nendi ora? Kaya bingkisan saben guru dukem mulan kabeh karang adem ya minta ampun kaya truk ra iku ya wis kandel-kandel sing maune pilekku wis mari iki dadi tukul meneh umbele seratke truk tak turnyu kepalamu ndasmu biasane ndasmu kok kepala nek kepala sama kepala sama kepala Yo kang garing nembang opo kang tak ngrungokke sing tembang-tembang modern kae wae ingin ku teriak wis tatrok kowe iki ngapa to rasa nembang anteng ku tak tembake yo yo minta maaf kang garing nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gang. Apa apa rasa jak omong pecuk ndak mulai mumet. Bu Wahyu arene karo apa? Iki mau ana sing nyuwun sing kon jero nalika ning transit mau. nalika nendi kang garing transit oh nyuwun sinom parijata wala diaturake apik tenan sinom parijata kuwi kang garing slendro apa lepok pelok kok lepok belok nah Neno, neno, neno, neno, penak tenan lho. Gironge eh. sing lanang seniman, seniman semene, seniman, seniman. Sing wadon seniwati. Seniwati, seniwati. kok aku kok kaya curiga kowe kok ya wong lara ta, terus Ora, Kang Ya mung mbok menawa suaraku lagi wah Sak utekku. ya isa, Sing wadon seni mati, kayane mumpluk, mlumpuk. Kok mumpluk ora? Wis aku taruh bagong weh. Ora dong ora. Mangga diaturake. Monggo Bu Wayu dipun aturaken nggih menika sintom parisana. Sintom sintom ora, sinom ya sintom. Hmm. kok kecap. Iki hubungane apa kaya kecap? Kecap cap manis memanismu. Meneng, ah, meneng. Ah. Apa turu kono, turu turu gletak gletak. Manutuke encer kono turu. Gawes ah. turu. Moh, ngantuk kok kon turu. Aku are goro-goro. Ngisra e kowe iki. Omonganmu teng celebung ora karo-karo. Hangu jiwet jiwat. kok mengar wae lho gemes aku kang garen ayo hangu isi kelingan to, Truk. Eh, janji sabar. ojo aja ke kesusu, sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Bener, bener Kang Garing. Janji sabar mesti entuk susu. ojo ke susu. Petro tak cari modar kowe. Janji sabar aja do kesusu. Ah, kowe entuk antil modar. Sawahe jembar-jembar. susune eh, lemu-lemu. Iya marahi ya iki. Salahe kok kleru apa itu? Girongan kok kleru. Sawai jembar-jembar parine lemu-lemu. Ya ya u. Ah, jan wis mumet aku malah ngrasake Petruk iki. Teruske pun penak banget kan. Apane sing penak? Pite. Sing ngepit ki ya sapa? Oh iki tetembangan kok pite-pite ora. Kene truk tak dedeg cengelmu kene. Mbok menawa kesleyo. Ora Kang Bagong. Kang menah. Ora Dik Bagong. Ah, ah, wah, jan wis. Iki ketoke kaya ora arep rame iki. Petruk jan petuk. Ya. Loro. Loro apa? Mbok disuntikke. Kuwi cakepan ya nyok. lara apa lara apa Bye. kuntung kuntak detak kuntung rasa ngendang Nek cara mbiyen tembangane girungane ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring lho Nek saiki wis ganti, saya modern, saya milenial, ora ngaring. Kudu eling kang peparing, ora kok ming ijo. Iya, Kang. Kodhok ijo. Iya. Ora ngaring kodhok ijo mlebu eling jaring. Kowe iki ngapa jane to? Eh, ndelok-ndelok to awakmu anget ora to, bathuk iki. ya normal e panase iki. Mangapa mangapa? Ha. Ha. Oh ilate ya ora putih kok. Nek teleke putih kan kare. Kaya pitik gering wae. Iya. Teruske kagaring. Oh. oh, oh, oh. oh. kuwi. Mampir ngono kok. Oh, kuwi oh, oh, oh. oh, oh Romai Rama. jeblok. antel sisan kowe. Aku ora komen aku wis mumet sik aku gagas kowe. Petro iki nek rada mongke bapak, iki mesti kenjingan demek ngendi iki yakin. Kowe mau nglangkai kijeng? Kijeng miring. Kijeng miring, kijeng miring. Kowe iki nglangkai kijeng, ora? Ora, Kang Bagong. Kang menah. Dik Bagong ora, ora. Ora kok omonganmu kaya ngono, kuwi marayaku cubriya. wis rasane dadak gagas aku sing penting sinome dintekke. Ha ah, iya ya, ning ya dingengi sithik. Menono ponine. Nek sinome dintekke teneh melingsi. <laughs> Wadah! iya. Tanggaring aku moh nek anarkis. Setan ora. Ya dirampungke. Iki engko gerongane degane gombel ijo. Wah. Saking tak apalke nek kuwi. Becane sing gombel ijo. Sing duwe bojo. Waton aja loro. <laughs> Yo mangga urung tekan kuwi kok ya. Lu mampu. Bok leren. Ngapa Mas kok mlaku terus? Lu mampang nganggo leren ndak sikile kesel. Kowe iki cakepan ya, Truk. Tak suduk keris wetengmu kowe. Tanpa Sikil. iki terakhir rapopo lho kang garing kok ana sing arep gawe pager bumi po lah ngopo kok dunggai batako akeh banget batako dengkulmu mlocot kuwi dus-dusan isine sego ini pinter wedang kok ireng dicampuri ter... kopi kayak kopi uh kopi teman Jangan sosok Jangan mepet mata Uah uah uah Hae hae Sor Sor sor ora nganggo sor wah tembang apik-apik dibubrah karo petruk kowe iki bisane sinompari joto nglothok kutut nganggo ngothok ular kambang nglothok jineman klambi lurik nglothok aku pas ra nganggo lurik aku nganggo kaos jineman maksudku iya kang garing penak tenan sing jeneng iki mau apa sinom parijata kok kaya ora apal to kowe wong kedunungan ino lali salah apes lan rambayar mati mati ya kowe arep nembang apa tru aku ora nembang aku ora nembang tunggang <laughs> Eh ora sanu Bang ora apa-apa, engko tak suli ya. Ya Kang Galeng aku tak ngrasake hembusan angin mamiri. Saya esuk ora saya ilang ning saya banter. Saya krasa nyang kulit. Ah iya ora apa-apa Santai wae kok ora ya iki kali dilongkas rampung sak jam meneh rampung. Ngono ya Kang. Iya, wis kecek-kecek kowe wae sing nembang. Ki mau slendro tak ganti pelok ya, Truk. Yo, ganti sik kono. Lho, tegese iki tar tak ganti pelok larase. Yo manut-manut. Sing arep tok dawuh nyekar sapa Kang Gareng? Bar Mbak Wahyu ngelumpati siji. Antekno. ngelumpati Prastiwi ya iso tiba saka panggung. maksud iki sindene nglumpati siji Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Nembang apa kagaring? Sing gumyak-gumyak wae ya, Truk. Iya sing gumyak. Penabe kok nutuki tempolong. Engko gumyak. tak nyuwun pamyantune Mbak Wayu supaya bawa terus engko ditibake uh, gugur gunung. Lah seneng tenan aku Kang Garing ning diresi isik ndak mampu. Kok diresi isik ndak mampu apa lah jare dubur tak tunggu mutar. Gugur gunung. Oh gugur gunung. Ndak sentang slenting. Keringetan sing masalah. <laughs> Ayo, Mbak. Bawa pelok barang ku ya paling ora ya. Apa dilanggam kesek to, Manut. Dilanggar kesek, dilanggam ke. Dilanggam kesek ya ora apa-apa. Langgame apa? Wis suwe nggonku ngentan wae. Wis suwe kowe tak eh. Lanone kowe tan citra. Lah kuwi apik banget. Lanone kowe tan citra. Hmm. wis wis wis mumet dasku wis wis mumet kok aku wis buyer ket mau aku gagas petro kuwi mripate nek omong kaya ora ngematke kowe kaya ning dunia lain nek petro kuwi wis ben tak apa-apa engko diaturke bapak kok beda karo adat sing wis ora seliramu ayo kiraku kowe tan citra nano nano nano ne monggo kowe nek gelem nembang suarane apik kowe lho mbangane aku mbok coba truk dikuatke kowe iki suarane gemlong gor ngene kena penyakit apa suara dhuwur dikuatke <laughs> ayo dicoba kiranya kiraku aja oh, basa indonesia kiraku kowe tan cidra kok kiranya kiranya kuwi lagune dewa 19 gerakku kowe janji dru kok iso kaya ngono ya gong mbok aku wis habis pikir aku marke petro ki kaya piye lho amu ta ansa ta enteni wis asane mbang hop meneng anteng sikut merotol padake ora Ngapa arep katut angin? Arep balik kok angine gedhe nganti katut. Ngapa kowe? Bareng tembang rampung angine teko buantre ora jamak-jam. Ayo karang ya suasanane mbok iki kena perbawa. Biasane ngene iki nek miturut ramalan cuaca, kuwi ana angin saka uh, benua ngendi sing nganti tekan ana ing Indonesia. Upama angin benua anu Asia utawa Amerika utawa Australia sing menyerang benua-benua kuwi terus iso tekan Indonesia biasane sok imbase sok kaya ngono kuwi. Mula iya. Apik temenanan Kakang Gel. Iya. Karena nembang apa, Truk? Mbok aku tulung tembangno sing Kae lho Kang, apa jenenge uh, eh, ayo kanca padha ngayahi karyaning praja kene kene digorene digorene piye ora gugur ah kuwi pelok barang lha kuwi kudune iso nambahi semangat nggone padha guyub rukun bandha rompol kuwi nembang ora gong ora ora wis mumet sik ndasku wis loro petro kaya ngono kuwi rasane wis kaya arep kapa ngamplong, ngampleng rasane Yes ben ben kok nek waras mbok menawa lagi kenapa? Tak tembangke ning terus mari ya, Truk. Iya, Kang, mesti mari aku wis kerokan bareng ayah. Lara apa? Ora. Aku kok kerokan? Ya sembangane nganggur. Wong kerokan kok mbane nganggur. Dibukani terus dikurke ya, Truk. Disekurke. Dikurke kok disekurke ora? Apa kecilian? Ora dikurke iki kanca-kanca wis bareng linembang. Oh, larak. ngono kaya rungokno nek kowe butuh tak tembang tak tembange cah bagus aja kuwatir ning terus suaramu bali kaya wingi uni ya iya engko tak bali nang omah bali kaya wingi uni iya iya aja kuwatir mangga tak aturke terus iya kang garing kaya ngopo tenan kang garing ki mau gugur gunung terus medhun ning rasulan berarti desa bersih desa terus ditibake jurang gerawah. jurang jugruk oh caedan ora bagong ora nembang ra wis mumet gagas kowe aku wis bingung pikir aku wis kowe iki kena ngopo nek kaya ngono sak terus ora ya iso wah jan nyelok nyelakani tenan kok terus ora iso nembang babar blas iki heeh hmm, hmm. Slendro. Ah iki kita yar nembang bocah iki ta. Wah, jan sang rimu petruk iki biasane nggih apa slendro ngono kuwi nembang muni sega ngono terus madang. Iki biasane, heeh. Rire sarto pawonuting lintang toyo kusumo sumawur arjuna semuanya kangka manungsan kasrepan tingkah ing mungsu om om ah bapa bendara kula den Ndara Janaka. Oh, blegegeku gek sadulita. Mel mel dilulit dilulit. Iya. <laughs> Amin. Sesebutane kok ditambahi dilulit dilulit. Eh, mbangane blegegek sadulita lit lit ngono kira ketok kaya ora wangun. Dilulit dilulit. Ah ora kaya bakul es to kuwi. Dilulit eh njaluk. Wah. Ora ana wong tuku kok njaluk. Wilujeng ndara. Iya, Kakang Semar. Tansah pinanganing kawi dadan prataku ning Karang Kadempo, Kakang Badranaya. Eh, syukur, syukur. A a a. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, ya nala garing. Karya bumbung penggaliku, pangestuku tampanana. Nggih, kula pun ninggo jimat. Ndara kula ngaturaken sembabang bekti kula kunjung. Iki suarane sapa nala garing? Petruk Keking radang tenggorokan ya truk bubar ya truk medeni unjur bubar medeni kita ngu delongkas ora gemerubuk terus ya angin ora apa-apa rasa tiga gagas. ono-ono iki angin saka segoro mungkin cedak segoro ya ora ada ya padake nang blekonang wae cedak segoro iki adoh Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestu ku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawon dadosaken jimat. Eh enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten karang kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. nadyan kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to kakang kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap ngandel bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora heeh jimat iso anu ngucap mula kakang semar ayun dak kanthi prapta ning negara Ngamarta suwan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kakang Om Permana mangus ambrangan Om kati karena neng kasose yen aneng marga malalat tumring sang kanda wastrat maca-maca maca mumare marmat maca Nek ngoten awi kula dalaken sowan teng negara anak muda ning Keri Kakang Semarang kedara. Nang nang yo mangu mangu mangu kong. Oh. Eh. Oh. klap-klap katon lirkin saking risang mawe kandrung sabaran katulu kaduluwukir moyak mayek saking dias baliwur mangsuli kondo ngajeng kira petruk kandung buling ing mlajar saking karang tumaridis nalika semanten saka jerih kelawan Raden Werkudara ngentang nganti kadarang-darang lampahing kula petruk kandung bolong nalika semanten saka adoh ing nyeru mampang nganti ora weruh keblat lur apetro gandong bolong Sarta larta geng Gotha Sang Kurukula. Yen amutu Sang Sri Wala. Jare ya ming arep dherekne tanggaku ana sapa nek nganti konangan sapa sing arep-arepake patine Petruk eh, malah kecilaka. Bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku, rekane arep nyilekke awak sabresuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki sepene malah isih pirang-pirang kilo. nganti tekan jabane ngrangkah. Waduh, monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi. Eh, malah keblasuk-blasuk. Malah ketuyung toyong uripku kaya ngene iki kepiye iki? Dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku ki tekan ngendi desa ngendi dusun ngendi kelurahan ngendi kecamatan ngendi kok suasana saya sepi saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan Oh, malah cilaka kumangka Ndara wis anggeni gawe petrok, pirang-pirang. Ngene nganti mulih nang omahku, Urantawati ora ngerti nek kuwi petrok palsu, langsung dirangkul. Pakne. Waduh. Wah. Kok mikir aku dadi sing ora-ora ya? Ning ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku, ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Ah. Piye? Ah. Monggo sing teko petruk plek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek petruk sing pasu wisuh, Bu. Wah, cilaka iki. Kok mung kowe dhewe? Wes wes wes wes wes. Dinggo sesuk sore meneh kok. Ndak malah gerok ora. Wah, cilaka iki wes ah. pasrah karo pepesan ing kodrat wae. Waduh pukulun, Waduh pukulun Waduh pukulun Ada pukulan Ngantrakin sembah maha bakti kula kunjuk pukulan Petro uang gecol ku marujul selagine jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalan dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane Atiku kuwi cilaka. Betro, dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Kula niku pripun pukulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau, Puspinesti kita dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petro. Lah ming sak kula kok dadi lantaran tumedhaing kanugrahan niku pripun? Tumedhaing kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaing kanugrahan, ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaing kanugrahan Petro. Waduh, waduh. ora nyono babar pisan bulu uripku ki ya mulya. Ing atase nang omah mung diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Eh, nggih mugi-mugi kelepetan dateng pun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinompo dening para Pandhawa. Nggih. Merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. klebu kadang kita nolo gareng lan adi kita bagong apa dene wong atua kita semar nggih pukulun nggih aranipun menapa kanugrahan ingkang bakal kinampa dening para pandhawa wujud wahyu katentreman sabab pandhawa tinuding dening para jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman petruk wah alhamdulillah dene punden kula para pandhawa pikantuk wayu kanten treman pukulun ya lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat nggih kula dhewe ya bingung petro niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane ndra wisanggeni ndra wisanggeni nyipta petruk loro cacahe Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah petruk sing palsu bali teng omah kula kula cilaka. Iya, pancen pinesdi petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono. Ora petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika. Mbuya, mbuya. Mbuya, mbuya. mbuya. Nungane ora. Lho kita malah kok ora basa kalu ulun. Oh iya lali. E. Nggih nyuwun pangapunten, Bu Ulun. Nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemundhen kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa, Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. kang dumlaroning jagat iki Petro. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ing dadi sedya kita ya ku nyelametake Petro ingkang bakal dadi banten ning negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petro ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen to Petro sejati utawa Petro ingkang saktenane kang dadi banten ning negara Ngastina. kuat slametno asmane ku pundenmu Siwerkudara. Oh nggih, ngestakaken dawuh Bu Kulun. Iya, Petruk Maragage tampanana. No. you. kene dungane engkung lir sing pine panca bepetoking ayam wono petro kita wis ulun sedo dadi wujuding satriya bagus lan gagah mara mangsa kita bakal gawe asma utawa jeneng jeneng ulun kundur ana ing kayuwangan aja lali sawise kabeh mengku katon padhang wahyu parcaosna marang pepunden kita Pandhawa oh nggih ngestaken dawuh Sembah kula ngindiraken jengkar paduku Hyang Adi Sang Hyang Bathara Wenang sing langit kelap-lapaton lir kin sanging risang mawe gandrung ing jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora wanter dawing wang pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tu medhai kanugrahan ya bakal tak antepi moro seksen ana dina samengko aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti. Bakal prapting negara Ngastina. Sapa sing bakal gendak sikur karo Petruk? Aku ingkang ora nrimakake legane atiku. panjawamyuk gumulung mangung siring soto kurawa kambah unggah srogatite jagat dewa patara rudra duryudana hak kanggo piye paman wonten dawuh bawaduna wonten dawuh ger mengarep mudar iku dadi sandangan sing genep nganggo iket nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya, tak tampa pitruk. Leres ngendikari ngendikaripun Ndara Werkudara nalika semanten boyong kalian kula ngendikaripun Ndara Werkudara menawi kula pejah. Kinarya tumbal lan sarat srana. Ndara Werkudara ngenipun uwuh undhak ing elmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun panakawan ingkang tresna kalian bendoro. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian bendoro kula ndara perkudara najan ndara kula perkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu. Mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapanoh aku ingkang bakal nugel janggamu. sing landhep lho ladinge. Munek nganti mengek engek engek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulungmu pono kanpe truk paman wonten dawuh. Mang caweske bedhomo sing landhep nggih ngestaken dawuh nggih. samengko bakal kelakon benjanggaku. Gonku mateni petruk kandrung bolong holo tanpa rupa kuwi kekuataning para pandu. Oh, monggo ge sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun percaya rumiyin. Rudoro, nggih. Pun kakang melu seneng dene si Adi entuk ngelmu kang anyar saka Bawa Duruna. Sarono pati patine petruk muga-muga tambah wuwing di Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yo, Yayi. Priro iki seksekke petruk kudu tekaning pati. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lerekin canging saking risang mawe gandrung. Ing sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk. Nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun mrapteng negaring Stina. Mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong. Mila sigra minggah wonten ing Datuloyo. Nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah. Dawah kalenggak melajar, patih sengkuni lumajar, sedaya sawi lumajar, jerih pengawihipun Sang Bambang Surasekti. Sekti. merem ngenteni kan disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Sekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mangriyen. Nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka petelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujute saka Sang Hyang Wulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah salah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Betruk Nun. Kowe tak wenangake eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal ngelakoni apa wae. Nah terus sampean aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok. Dene wani ngancam patine Petruk bolong ke Ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? pati nuwun Duryudana iki ngoni-ngonani cecarawa akeh. Ani nek aku nyolong manuk, mun nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyapura Ngastina malah cilaka. Eh, nyolong duit. Duit yo nggo apa? Bondo petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki ah <laughs> sip iki ya. Eh. Nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjang Gustina ki ana Dewi Banowati ayune ora umum Dewi Banowati tak cerai. Prabu Duryudana ora ana <laughs> tak gaweke wedang tak nei potas aning kok mati mati aku dihukum oh, kekuatane wong wedok sepiro anggere disikep ra menung Balwana sikep saka mburi ah. Eh, oh, sapa ngerti tumbuk bejane iso nglakoni. nganggo klambi. Sarjan lurek. Anggepe kaya bagus-bagus opo piye? Piye Petra kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti pik pik pik pik Ai ai ai ai. Sora, sora iso tak bae. Aku ki seneng bayangke tok. Bayangke seneng ora jamak-jamak. Patobat wae ngapa Petra? Kula ajeng ngaturaken kalimat Kan penjenengan Katoba to wat Ukaramu apa Basa kramanipun aku menika apa Basa kramane aku ki ya kula Basa kramane utawa ukara liyane tres anu seneng tresna nek kowe basa kramane penjenengan nek ukarane diteruske kula tresna panjenengan asik ah! Kata -kata, kata -kata, kata dene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kowe biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate jongko marang apa ingkang dak karepake, nanging anut manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kowe ingkang tak jongko. Apa sira Kakang Semar lali? Ah, bener bener. ngoten to critane iya Kakang Sumar Batopati Mas Janaka mati aku di Mas Eh mangkir yen sampean iku muring-muring kali sapa? Duh, teko-teko kok muring-muring kae manusa kae. Sing ngruke kaya sosis kae. Lah dikeprok sirahe modar kowe. Sing apa, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kuwale. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo kok diunek-unekke. Patope to, Mas. Menungsa ra tatan ora ngilo karo gitoke. Dapure kaya ngono wae diajate para kawane kok moyaunya karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Di Mas, para kawanmu ki lho. Para kawanmu mlebu nang Taman Negara Ngastina. No. dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane kromo aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ngukara, ukarane kula tresna karo panjenengan, terus kowe ayo karo aku kae bedes kae. Petruk, dalem Bapak. Uh, itu minta apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Eh, lah kok ana pelaporan kaya ngene? Petro Petro kula maju kene pono kawan Petro aku butuh rembugan karo kowe kok, kok, aku aku kowe. kowe. Aduh, aduh. Aduh, Yono tak nembangmu. Petro wedan. Petro dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Pono kawan ora ngira babar pisan yen to ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petro. aku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, yung Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indah sing nganti pecah. Men modar sisan kok Sapenake dhewe Petruk ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing ngawas. Ora ngawu gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengono, ora sanda tak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena, kena-kena wae. Mbok ditampa. nang klonang. Eh, ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kowe ora pengestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula ning badhe midono aran Petro. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh nggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun, kondur. Mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kundur. Petro kurang ajar, mangke kula ngembadhe ngukum Petro. Matur nuwun Kang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan. kula mboten narimaaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Yo, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake. Ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Piye iki sing nuwun? Wis tak bagong menengo, menengo. Engko aku sing jarwake. Wo, lha kok elok tenan iki. Tro. Kok kabeh semaur? Laku Petro, aku yo Petro. Wah, jan mulane kok iki iki kisah kekecunangan saiki mula kok mau Petro nembang iris-irisan telawe dadi iris-irisan wortel. Jebul. <laughs> Kaya ngono to. Koko Prabu, menika wonten menapa? Petra, wonten dawuhe teng mburi. Oh nggih. Petra, wonten dawuh. Iki Petra kok wagumen omongane? Nggih, Sinuwan. Sinuwan kok Sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petra menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngesto agen dawuh. Wis. Lajeng menika kadu. Eh, kula kok duwe anak petro loro ne pun Semar menengo. Mal bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Uh, aku ki dadi wong tua bingung kok anakku petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kang Semar. Oh. Eh, nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Iso kowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Iya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bak tak ajar. Ratu Angkara Murka, watak budi candala nista, watake nista nista budine candala watu angkara. Ratu Angkara Murka watake Candala budine Nesta. Wis ngono wae rasane dadak wolak-walik. Ratu watak Nesta budine Candala Angkara. Angkara Murka budine Candala watake Nesta budine Candala Nesta watake. Kowe iki le dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik taun 2016. Wong satriya kok omongane kaya pelawak. Oh, edian eh, kowe ngunek aku luwak. Budek meneh. Lho, ngunek kaku aku ora mangan gudeg. Lho. Ola oh, koplo bel. Bel jenggolmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak warna-warna ora. Wis, saiki petruk loro kae iki rampung ana, ora iso ngrampunge petruk loro kae. Wis sing tak luputke. Semar, eh eh dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok eh. Adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon larane kok ngayal. Iki anakmu sing tenanan Semar. Eh, napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis ra. Jas kok dituthuk ya ora. Badut kowe. ora omong-omong ki mau kok mulan kok gareng karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Eh, sing jampone. Eh. Kon rene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning ning ning nong nong nong. Ora sa ning nong ning nong ngopo iki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah kule bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Kula edan Sutra dorone kowe to? sutradara ya. Iya wong aku wong bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong Dian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Jaedian njaluk dicotok. Hmm, lah kok ya urang gawean wis anggeni Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye anane gara-gara. Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena Bali kaya wingi ni, ni manut ni.